badru Tawhid studiyasi taqdim etadi alhamdulillahi robbil alamin assalotu vassalamu ala ashrofil anbiya'i va imamil mursalin nabiyina muhammadin va ala alihi va sahbihi vasallam amma ba'd assalomu alaykum rahmatulloh Va aziz birodarlar Shayx Anwar Avlaki rahimahullohda jihodga qatnashish va unga yordam berishlik vositalarini aytishda davom etamiz yigirma to'qqizinchisini ham aytib o'tgan bo'ldik oxirgi marta o'tganimizda endi navbatda o'ttizinchisiga kelibmiz ho'p jihodga qatnashish va unga yordam berishlikni o'ttizinchi vositasi bu farzandlarimizni jihodga va Alloh yo'lidagi jangchilarga muhabbat ruhida tarbiyalash aziz birodarlar bizning farzandlarimiz jihodga va mujohidlarga muhabbat ruhida tarbiyalanishligi lozim biz ularga mana shu o'zimizni farzandlarimizga bizlar jihodiy ruhni berishligimiz, ularga boshqa islomning rukunlarini o'rgatishligimiz qatorida bu ham zimmamizdagi vajibatlarimizdandir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni boshqa farzlarini o'rgatganimiz kabi ularga jihod degan ibodatni ham yoshligidan mana shu tarbiyani berib borishimiz kerak bo'ladiki, chunki zero ana shu jihod 5 ta narsa uchun jihod qilinardi, shu 5 ta narsa bu jihod bilan mudofaa qilinadi. Kishini dini, obro'si, nomusi, moli, joni hammasi jihod bilan mudofaa qilinadi. Shu jihodiy ruhni yoshligidan bolaga tarbiyalab berish kerak bo'ladiki, bola toyinki katta bo'lganda ruhiyati tushungan bo'lmasin, o'zini onasini, opasini, sinini, sinisini himoya qiladigan bo'lsin. Dinini, orzu, o'zini obro'sini, nomusini himoya qiladigan bola bo'lsin. Ya'ni yoshligidan jihodiy ruhda tarbiyalashi kerak bo'ladi. Va buning uchun o'z-o'zidan ularga bir ular yaxshi ko'radigan bir qahramonlarni ularga ta'riflab berish kerak edi. Yosh bilan tabiati bilan qiziqadi. Ya'ni bu bizning qahramonlarimiz kim edi bular? Bularga biz siyratlardan Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn Valid, Abu Ubayda, Sa'd ibn Abi Waqqas, Muhammad Ali Fatih, Muhammad ibn Qosim kabi, Salohiddin Ayyubiylar kabi siyratimizdagi katta qo'mondonlar, sarkardalarning hayotlarini ularga aytib berishimiz kerak. Salaflardan biri aytadiki, salaf olimlardan biri har bir musulmonni bolasi deydi, kechasi uxlayotganda ham bir jihodiy qissalar aytib, uxlashlik kerak, turganda jihodiy qissalar aytib turishlik kerak deydi. Ya'ni musulmonni bolasi mana shunday tarbiyalanishi kerak deydi. Ha, xo'p, masalan, bitta misol, bitta misol keltiraman. Mana Ali roziyallohu anhu siyratidan. Ali roziyallohu anhu mana yahudiylar bilan bo'lgan jangda u kishini boshda jang boshlanayotgan vaqtda sovuti sinib ketdi. Bir yahudiyni qilich zarbasidan sindi, sovuti tushib ketdi-da, U kishi nima qildi? Darhol haliga eshikni, eshikni, qal'ani eshigini qo'li bilan sug'urib oldi, deyapti. Va ana shuni qalqon qilib jang qilishni boshladi. Ya'ni u kishi turmadi, jismonan ham kuchli bo'lgan. Demak, tayyorgarlik qilgan. To'xtab turmadi balkim darhol ana shu vaqtda vaziyatga tayyor bo'lyapti, olyapti, jangni boshladi. Davom etdi deydi. Sahobalar rivoyat qilib beradi, Jang tugaguncha jang qildi mana shu eshik bilan deydi. Jang tugagandan keyin eshikni tashladi deydi. Fathun Nusrat bo'lgandan keyin deydi. Eshikni 7 ta zo'r ko'tardi deydi. Allohu akbar qarang. Bitta qo'li bilan ko'tardi. Bitta qo'li bilan ko'targanda 7 ta sahobiy aytadi. 7 tamiz zo'r ko'tardi deydi. Mana mana shunday kishilarning siyratlarini farzandlarimizga aytib beraylik. Ha, desa keyin u o'z-o'zidan Ali roziyallohu anhu o'xshashni xohlaydi. Lekin ochiq qo'pol bo'lsa ham aytamiz, endi bir xalq tushungan tilda gapirish kerak-da baribirda. Bizda yoshdan, yoshchilikdan bolalar nimani ko'rib katta bo'lganmiz? Bruce ko'rib katta bo'lganda bizda bolalar. jan claude Van ko'rib katta bo'ladi, ochiq gap. Arnold Shvasnega ko'rib katta bo'ladi. Ota-ona ko'chada endi shu Rossiyaga ketadi dadasi yoki ko'chada eshak borib o'zi qo'polayotganda, o'zini tili bilan aytganda o'zi biladi. Eshak ishlayman deydi, mehnat teri qilib, shu bola qiz chiqaraman bolani uylayman deb yuradi. Ona ham shu yo bozor tushib ketgan o'z bayonlarda aksari farzandlarda televizor ko'radi, uyda nima qiladi? Keyin unga bir suyratdan aytib berganga otani kallasi o'zi bo'lmasa. O'zi uni xayolida qiziga sep qilish bo'lsa, o'sha o'g'lini uylash bo'lsa, boshqa g'ami yo'q. Uni siyrat turadim kallasida. Bolaga aytib berishni o'zida bir narsa bo'lish kerakmi insonda? Ma'naviy oziqani o'zi yo'q bo'lsa. Albatta bu yerda kofirlarning ham qo'li bor. Ya'ni masalan, xosatan Karimov qattiq qisib qo'ygan masalan, O'zbekiston rejimida diniy, ma'naviy oziqani qisib tashlagan to'g'ri. Lekin shunaqa bo'lsa ham baribir harakat qilish kerak-da, yo'llarini qilish kerak, harakat qilish kerak. Vatanda chiqqunguncha yetkish kerak bo'lmasam, chiqib shuncha hijrat maydonlariga chiqish kerak-da, baribir hijrat qilish kerak bo'ladi-da. Hijrat qilmasa baribir qiyinda. Bu yerda alhamdulillah ana shu ana shu gapimizni qo'ysak-ki, demak ana shu bolalar nima bo'lyapti? Yoshligidan ota-onasi demak tashqarida shu ularni ko'rat, o'z-o'zidan endi u kimga o'xshagisi keladi endi? Ana shularga o'xshagisi keladi-da. O'sha kofir aktyorlarga o'xshagisi keladi. Endi yana <laughs> Endi qo'y mayli deysiz, shu 5-10 biz yoshligimizda har qalay o'sha urushuvchi aktyorlarni ko'rib shunga muhabbat qilgan. Har qalay urushga qiziqqan oldingi bolalar. Hozirgilar endi shunchalik tarbiyasi buzildi, ashuni ko'rsang mayli deb urushdi. Hech bo'lsa urushga qiziqardi-da. Lekin hozirgilar endi Shohruxonni ko'radi indizkida. Hozirgilar endi sevgini oyladi da sevgini. Ya'ni shunchalik tarbiya buzildiki, ya'ni farzandlarga tarbiyaga be'tibor bo'lganligidan, ya'ni sekin-sekin oxirgi mahallar hattoki kofirlar mana sevgi kinolariga kirib keldi, shu orqali avlodni buzyapti. Mana Andalus suqutini ham keladi. Hatto musulmon Andalus suqutlaridan ba'zi bir sabablari shu e, nimasida keladiki, bir malika nima qiladi? O'zini razvedchi odamini jo'natadi. Josus qilib, tajassus uchun odamini jo'natadi. Borganda ana shu musulmonlar yurtiga boradi. yo Andalus, yo esimda yo balki umuman xullas musulmonlar bir yurtiga jo'natadi kofir. Bu Malik kofira Malikka jo'natadi odamini. Borgan vaqtda bir yosh bolani ko'radi. Kichkina yosh bola farzand bo'ladi, 6-7 yoshlar taqriban. Yosh go'dada sen u bola yig'lab o'tirgan bo'ladi. Nima yig'layapsan desa, men deydi osmonda uchib ketayotgan qushni nishonga ola olmadim deydi. O'qotdim, tegmadi deydi. Shunga yig'layapman dedi. Ha nimaga yig'layapsan desa, a buni shuni dedi, uch ketayotgan qushni o'ldira olmadim dedi, kofirni qana o'ldiraman dedi. Bola. Uni ko'radi-da, hayron qoladi. U 7-8 kirgan yosh bola, go'dagi shu bo'lsa dedi, kattalar qanaqa ekan dedi-da, qaytib bor malikka aytadi, biz olmaymiz dedi. Ular shunaqa qattiq tayyorgarlikda ekan dedi. Desa malika aytadi, ha uni boshqa yo'lni qilamiz dedi. Dedi-da, nima qiladi? Ularga shunaqa bir o'zimiz mafkuralarimizni kiritamiz deydi. Sekin-sekin sekinlik bilan haligilarga kiritadi, kiritadi, kitoblar bo'lsa, maqolalar bo'lsa, har xil yo'llar bilan qitadi, targ'ibotlar bilan ularga shunaqa sevgi haqidagi hikoyalarni, qissalarni olib kiradi. Natijada haliglarga sekin-sekin qalbiga sevgi, shunaqa sevgi qo'porayotganda, hozirgi tilda aytganda romantikni bolalar bo'lib tarbiyalangandan keyin o'z-o'zidan undan jihod chiqib ketaveradi. U nima qiladi? Orada shunaqa 10 yil, 15 yil vaqt o'tadi. 15 yildan keyin hali oldiga borganda yana hali josti jo'natgan vaqtda bitta bola yig'lab o'tirgan bola suvni bo'yida yig'lab o'tiribdi. "A nima yig'layapsan?" desa, "Yaxshi ko'rgan qizim erga tegib ketdi" dedi. Yetisholmadim dedi. O'tirgan bola. "Farob malika aytsa, "Bo'ldi, hujum" dedi, "Bizniki ular" dedi. Ya'ni ular pishibdi dedi. Qalbi shunaqa shunaqa sevgi muhabbatlar bilan bo'libdi, bo'ldi dedi. Endi qarangda bizdagi endi farz vatanda degan musulmon farzandlarga qarang. 17-18 yasharda tarixdagi musulmonlar fath qilib yuborganda, 17 yasharida qo'mondan bo'lgan oldingi yoshlar. 17-18 yasharda fath qilgan, katta-katta yerlar fath qilgan. Biz bu haqida siyrat o'rgansak tanishib bo'ladi. Lekin hozirgi 17-18 yashardagilar sevgida nariga o'ta olmaydi masalan. Uni sevib, uni sevib shunaqa yillaradi. Qarenda bu ham ana shu kofirlarni necha yilgi mehnatida shunaqa qilib musulmonlar avlodlarini nima qilishdi? Buzishdi musulmonlar avlodlarini. Demak, shuning uchun biz demak, siz bermasangiz u ular beradi-da tarbiyani. O'shaning uchun uni oldini olib, biz o'zimizni sigratlarimizni keltirishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda Allohning dushmanlari Fir'avn, Qorun, Abu Jahl kabilarni ham tarixlarni aytib, ular nima uchun mal'un bo'lgan, nima uchun Allohning la'natiga uchragan, ularni yetkish kerak, kofirlar haqida ma'lumot, munofiqlar haqida ma'lumot, mana shularni yoshligidan bolalarimizga tarbiya berib borishimiz kerak bo'ladi. Va bizi bolamiz dedi, yana ummat musibatga uchragan vaqtda, bir muammolarga duch kelgan vaqtda bir chekada yashirinib yashaydigan esli bola bo'lib katta bo'lmasin deyapti ana baravar bu edi. Bizniki bolalarimiz muammo bo'lganda ana shu safda turadigan rijollardan bo'lsin deyapti. Islom ummatiga musibat kelganda ana shu safda birinchi saflarda turadigan rijollardan bo'lib tarbiyalansin. Shunaqa ruhda tarbiyalang. Bola tarbiyasi haqida endi gapirsak gap ko'p. bu e, ota-onalarga ko'proq gapirasiz farzandlardan ham. Chunki payg'ambar alayhisolam aytganlarki, kullu mavludin yuladu ala fitra. Har bir tug'ilgan bola islomda tug'iladi. in nabavay uni ota-onasi yahud qiladi, yuhavidan yunasiron yumajisan. Yahud qiladi, nasora qiladi, majusiy qiladi ota-onasi. Bola gunohsiz tushadi, siz tarbiyangizga qarab bo'ladi u. holi uni qanaqa nimada tarbiyalab oling? shu jihodiy ruhda tarbiyalanmaganligimiz uchun ham shuncha xor bo'ldi islom ummati. Mana endi endi jihodiy uyg'onishlar bo'lyapti alhamdulillah. Lekin demak bundan keyingi avlodlarimizni jihodiy ruhda tarbiyalaylik. Lekin afsuslar bo'lsinki, hozirgi tarbiya berayotgan haqiqatan ota-onalar Shayx Abu Zayd rahimahulloh aytgandaqa, xuddi ba'zi ota-onalar bor deydi, masalan deydi ikki xil ota-onani misol keltiradi. Bitta ota-onani farzandlari deydi shunday tarbiyalandi, o'zi-o'zi tarbiya berish kerak edi deydi. Iymonda, e'tiqodda, jihodda tarbiya berish kerak edi. Lekin u bermadi o'zi deydi. Lekin Alloh izni bilan bir bolasi hidoyatlanib ketdi deyapti. Afg'oniston diyorlariga, ate Suriyaga ketdi-da. <laughs> u kishi endi Afg'onistonda aytadi, u vaqtda Suriya jihod bo'lmagan, u kishi borligida. Shu masalan Afg'onistonga bordi deydi. Keyin dedi, shu bilan birgalikda yana bir ota-onani borasi masalan dedi, Yevropaga ketdi, doktorlikni yo'qlayapti, bo'lmasam tijoratni yo'qlay, o'sha yerga ketdi dedi. Ikki endi ikkita bola misol uchun bizga qilib beryapti-da. Ikkala bola endi uyiga telefon qilyapti dedi. Bu deyapti, Yevropada yiqsa dedi, uni dadalari faxrlanib, senda o'g'ildan faxrlanib, o'g'lim yaxshi o'qigan, yaxshi boy bo'lgan deb faxrlanadi, ko'chada ham kallasini ko'tarib yuradi. Mening o'g'lim o'qiyapti, mening o'g'lim Germaniyada o'qiyapti, mening o'g'lim Angliyada o'qiyapti, deb kallasini ko'tarib yuradi. Mahalla ko'yda oldi ham o'zini sharafli tutadi. Ya'ni shunaqa bir hech bir o'zini xijolat his qilmaydi. O'g'li tamoman kofir, mushriklar ichida yashab, yarim yaloq ichida yashayapti, lekin unisiga e'tibor emas, chunki dunyo topyapti edi o'g'li. Faxrlanib kallasini ko'tarib yuradi edi. Onasi ham hamma yerda maqtanib, bizning o'g'limiz shunaqa deb maqtanib yuradi. Opa singillari ham hamma dedi. Telefon qilsa ham uni yaxshi gaplar bilan. Lekin endi deyapti, bu g'arib deyapti, mujohid endi telefon qilyapti deydi. <laughs> Afg'onistonda qilsa, dadasi dedi, sendaqa bola men o'yle deyapti. Odamlarda bolalar menga mashina mindiryapti, odamlarda bolalar menga uy solyapti. Sen nima qilib yurasan dedi deyapti. Onasi aytadi, dedi, sendaqa bola men o'yle. Dadasi, ota-onasi bizni dedi, qanaqa qilding, ey bola, bizni kallamizga kelib qo'yding-ku. Davlatda oldi ham, odamlarda oldi ham kallamiz ko'tarib yura olmaymiz. Terrorist bolasi deb hamma bizni shuna qiladi, deb dedi, bundan nafrat qiladi dedi. Aslida dedi, kim kallasini ko'tarib yurish kerak edi dedi. Yarim yaloqachlar ichida beg'ayratlarcha kofirlar orasida yashab yurgan, umma diniga xizmat qilmayotgan bu bolani, bu bola unga faxrimi ota-onaga aslan yoki Alloh uchun mana shunday vaqtda u jonini tikib Alloh yo'liga jihodga chiqqan, musulmonlarni qutqarish uchun, dinini qutqarish uchun rijolik qilib chiqqan bola faxrmidi? O'zi aslida kim orqasidan faxrlanishi kerak edi? Yana qaytib ota-ona hayron qolish kerakki, biz bu tarbiyani bilmagan edik. Yo bunga Alloh shuncha hidoyat beribdi, shuncha narsani berib turibdi, yana qaytib faxrlanish kerak edi. Ya'ni hozirgi ota-onalar ham tarbiya ham bermaydi, yana orqasidan Alloh unga tarbiya berib qo'ysa, shunga ham rozi emasda islomiy tarbiyasiga. Aslan demak ota-ona xuddiki faqat yeb ichishdan so'ralmaydi bolani. Qiyomatda birinchi o'rinda tarbiyasini so'raladi. Bolaning tarbiyasidan so'raladi. Demak, ana shu bolalar farzandlarimizga islomiy ruhni beraylik. Xossatan bu yerda jihodni biz aytayotganligimiz uchun, demak, jihodga yordam berishning yana bitta nimasi? Demak, farzandlarni tarbiyasi. Ya'ni bu yerda bu shayx aytadi, biz mujohidlar shahid qilsa ham deyapti, mana ayollarimiz avlod farzandlar tug'ilyapti deydi. Inshaalloh ular to'xtata olmaydi deydi. Kelajakda Xolidning valitlarini, kelajakdagi shunaqa bir qo'mondonlar chiqishini ular to'xtata olmaydi ular. Agar biz ana shu tarbiyalarimiz berib borsak, ya'ni kelajakda bizdan keyin ular davom ettiradi. Mana shu tarbiyani berishimiz kerak bo'ladi. Shu shuning uchun farzandlarimizni ham orzu qilamizki, ham jami xulq bo'lsin. Mana shu farzandlarimiz, mana Salohiddin bo'lsin, Sayfulloh bo'lsin, bular nima bo'lsin? Katta bo'lganda ham hofizi Qur'on bo'lsin, ham ahli ilm bo'lsin, ham da'vatchi bo'lsin, ham mujohid bo'lsin, komil musulmon bo'lsin. Ya'ni faqat jangari bir umma hech narsa tushunmaydigan jangari robot bo'lsin ham demaymiz, Alloh saqlasin. Biz bu yerda jihad haqida gap ketganligi uchun jihad aytyapmiz. Chunki ummatni beparvo taraf mana shu taraf bo'lyapti. Lekin biz jomiy bo'lishini xohlaymiz. Farzandlarimiz hamma taraflama bo'lsin. Alhamdulillah, u ular bekor aytadi, mujohidlarda umuman ularga ilmga beparvolik degan narsa bo'lsa, noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Alhamdulillah, bu yerda farzandlarimiz mana madrasalarda o'qiyapti yoshligida. Ya'ni yoshligidan 6-7 yoshlarda sangarga chiqib ketmaydi. Alhamdulillah, yoshligidan Qur'on yodlashyapti. Yana yosh kattaroq bo'lganda 14-15 kirgandan keyin ilm olishyapti, arab tillarini o'rganishyapti. Ana keyin yosh kattaroq bo'lib 17-18 kirganda keyin janglay borishni boshlashyapti. Lekin yoshligida ilm ham berilyapti. Ora-chirada sangalarga olib turilsa ham ruhiyatni ko'tarish uchun. Asosiy janglarga yosh katta bo'lgandan keyin boriladi. Lekin yoshligida berilyapti islomiy tarbiya. Va mana shu mujohid akukolarini ko'rgan, tarbiyasini topgan farzandlar bu yerda o'z-o'zidan jihodiy ruhda tarbiyalanyapti, alhamdulillah. O'z-o'zidan, ya'ni ko'rib shu o'zini shu yerdagi qo'mondonlarga, shu yerdagi ahli ilmlarga o'zini o'xshatib kelar ekan. Ya'ni farzand demak o'zi ko'rgan kattalarga qarab o'sha o'zgarar ekan-da. va Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga shu bizlarga katta amonat bo'lgan farzandlarimizni haqiqiy Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan tarbiya bilan tarbiyalashni hammamizga nasib qilsin. O navbatdagi vosita dabdabali hayotdan yuz o'girish. Bu ham jihodga vositalardan biri bo'ladi. Ya'ni ba'zi amallarni qilishlik jihodga olib boradi, jihodga yordam berishlikka. Ya'ni dabdabali hayotni yuz o'girishlik bilan inson o'z-o'zidan, ya'ni bu dabdabali hayotni yuz o'girgandan keyin yana u jihodga qadam tasha oladi. Keyin u hijratga qadam tasha oladi. Keyin u jihodga yordam bera oladi. Dabdabali hayotga o'rgangan kishi u ishini hayot ko'rgan kishi u jihod qilgisi kelmaydi uni. Uni jihod qilgisi ham kelmaydi, u hayotda lazzatdan ayrilgisi kelmaydi uni. Sheyx Abdulazam shuning uchun doim bir gapni takrorlar ekan, ogoh bo'lar ey mujohidlar, dunyoga mehr qo'yishlik jihod dushmanidir ekan. Ya'ni dunyoga muhabbat qo'yish bu jihodni dushmani deb ko'p bu kishi takrorlar ekan. Mana jihod qiyinchiliklardir. va ko'p narsadan voz kechishni talab etadi. Shuning uchun mol dunyodan va dunyoviy lazzatlardan voz kechmoqlik musulmon inson bilan jihod qilmoqlik o'rtasida to'siqlardan bir qanchasini yo'qqa chiqaradi. yerda uxlash, oddiy taomlar bilan taomlanish, tahorat va g'usl uchun sovuq suvdan foydalanish hamda har kuni dush qabul qilish iloji bo'lmasa ham bunga e'tibor qilmaslik va hokazolar bilan hokazo holatlar bilan tayyor bo'lish kerak. Mujohid ya'ni harbiy odam. Har xil holatga o'zini ko'ndirish kerak. Ya'ni chiroqsiz yurish, fanarsiz yurishlik, ya'ni sovuq issiq hamma holatga o'zini ko'ndirishlik kerak. Ya'ni jashirin hayotga o'zini o'rgatib olmaslik kerak. Xossatan bo'lib ham mujohidlar demak nima qilish kerak? qolganlarni farq qilish kerak. Shuncha shu o'rinda eslatib o'tamiz, shu dabdabali hayotga asosiy sababchi bo'ladimi? xotinlar bo'ladi. Ayollar bo'ladi. Shu ayollar nima qilishni boshlaydi? Shu nimani o'zini problemalarini aytib, mana shu yerda ham o'zbek ayoli o'zbek ayolligini qiladi, sekin falonchi ayol olibdi, bu olibdi, bu olibdi qilib sekin sekin sekin sekin ayollar deb qo'yilsa, yana vatandagi urf-odatlarga olib kirib keladi. Yana o'sha bid'atlar qilib keladi. Yana ana shu bidiyatlarni olib keladi. O'shuning uchun nima qilish kerak? Xosatan musulmon ayollarga eslatamizki, mujohidlar jihodidan chaqirib qo'ymanglar. Ha, mujohidlar dadavali hayotga chaqirib qo'ymanglar. U kam bu kam deb ayol kishi gapiraversa, erkak kishi ham kan olaveradi keyin. Shu doim nima qilinglar? Taqvoda turinglar, erlarliklarda ham shu taqvoda do'shashlik harakat qilinglar. Ya'ni dunyodan parhezga ushashlikka harakat qilinglar. Chunki dunyo kirsa, keyin oxiratda nimasi chiqib qoladi. Mana nima shu o'rinda aytib kechagi nimani ham ta'sirlandik, bir maqolada o'qidik, nima qilibdi-yu? Payg'ambar islom davridagi Oysha bilan biz davrimizdagi Oyshani Oysha roziyallohu bilan biz davrimizdagi Oyshani, ya'ni 1400 yillik oldingi holat bilan bizdagi holatni qiyos qilib bergan. Shu o'rni deb o'ylayman, shu vaqtda musulmonalar opa singillarga ham shu ta'sir qilsa ajab emaski, shu narsa. Bu yerda bir muallif shunday bir misol keltiradiki, Bundan dedi bizi davrimizdan 1400 yil oldin bir kun Muhammad sallallohu alayhi vasallam diniy ishlar bilan, xizmatlar bilan charchab, shunaqa g'amgin bo'lib uyiga keldi. Juda siqilib keldi uyiga. Ko'p mayus bo'ldilar. Keyin uyiga kelgan vaqtda eshik taqillatgan vaqtda Oysha roziyallohu anha eshikni ochdi va kulib tabassumini ochdi dedi. So'ngra Muhammad sallallohu alayhi vasallam kirgandan keyin aytdiki, "Ey Oysha, gapiring" dedi. Gapirgin dedi, men ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mahzun edilar, meni ko'ylimni ko'targin dedilar. deganda Oyisha roziyallohu anha Alloh subhanahu va taolaning rahmatidan, Alloh taolaning mehridan va hokazo diniy narsalardan gapirdida Muhammad sallamga hattoki yuzlariga tabassum keldi. Siqilishlari ketdi. Ya'ni u ayollarni qarangda tarixda kamolat hosil qilgan ayollar. Eri siqilib kelyapti, ko'nglini ko'taryapti va eri ham e'tibor bering, diniy xizmat bilan kelyapti Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, so'ngra Endi bizi davrimizchi deyapti dedi muallif. Bizi davrimizdagi endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bizi davrimizdagi ummati. Endi oradan 1400 yil o'tdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yana ummatlardan biri Mahmudjon degan bola, <laughs> endi misol uchun aytayapti bu kishi, uyiga kelyapti dedi-da. Uyiga kelyapti. O'zi dedi, nastrenasi yo'q dedi. kayfiyati tushgan. Nimaga deydi? Chunki uni ishlayotgan firmasini ro'parasi firmasi uni shirkat, Narig shirkatdagi uni klientdan tortib olgan deydi. Nasirasi yo'q. U endi diniy xizmat bilan emas, dunyoviy xizmat bilan nasirani yo'q kelyapti. G'am o'shanda. deb klientimni oldi deb. Keyin uyga keldi deydi, kelsa deydi, mashinani qo'ygan joyi ham yo'q. Mashina u mashina podyezdi pastida boshqa mashinalar qo'yib qo'ygan joyini u unga qo'ygan joyi qolmagan. Unga yana asab bo'ldi. Mashinani uzoq yerga qo'ydi, keldi, liftdan chiqib ketyapti, go'yoki lift ham sekin ishlatganda, liftdan chiqdi dedi, keyin uyiga kirib eshik taqillatsa, uni ham ayol chiqib kelyapti, Oysha aka uni ham ayoli. Eshikni ochdi. Eshik ochadi, qaraydiki, bolalarni, bolalarni oyoq kiyimlari polapartish. E, G'azabi keldi unga. Keyin farzandlar tisdi, qo'shtirno ichida shirin gaplar bilan bolalarni e, imkon qadar erkalatgandek bo'ldi nomiga. Uyga kirdida, da teng tayyormi dedi. Deganda xotin aytgan, "Hozir 15 daqiqada bo'ladi" deganda, shu yerda aytadiki, men eshakda ishlab kelsam, qiynalib kelsam, sen uyda o'tirsang kechgacha, ya'ni shu bitta sen ovqat hayronmadingmi? Sen kechgacha nima qilding? Endi uni achchig'i chiqdi, g'azabi keldi. So'ngra keyin u dushqur chiqqungacha, u uyga kirib, yuvilib chiqqungacha tayyor qilib qo'ydi ayoli deydi. Ovqatdan birpas tayyor bo'ldi. Ovqatni ham deydi ayolini yana shirin gaplar bilan, ichida shirin gaplar bilan nima qildi? Gapirdi ayoliga. Farzandlar ham deydi, dada nasiriylar hammasi qochib xonalarga kirib ketdi, tez-tez ovqat yeb deydi. Undan keyin nima qildi? Keyin dada borib televizorda yoqiyapti. Muhammad rasulun ummati Mahmudjon televizorda pul-pul. Yo'qsat ko'radiki, yevro ko'tarilib ketgan. <laughs> Yana nazirini tushadi. E, deydi, nimaga yevrodan dollarga alishtirdim? Yevro o'shash kerak ekan pulda deb yana unga siqilyapti. Undan keyin bu o'zi undan siqilib turibdi. Dunyoviy g'amdan siqilyapti o'zi. Siqilib tursa, endi ayoli yoniga kelib, dadasi qarasa uyquga ketyapti. Turgida dadasi, dadasi ichidagi qarasa eri uxlab qoladigan. ichidagi kun bo'yi saqlab yurgan, ichida gapirib yurgan gapini aytmoqchi. Dadasi dadasi, ha desa, qo'shnimiz palonchi ona qo'shnimiz kir mashina olibdi yangi. O'zi yuvar ekan, o'zi quritar ekan, quritadigan ham bor ekan. Zo'r ekan, shundan bering menga deyapti. ha uni pul ko'p bo'lgandagi oladida desa ha narigi kambag'al ham olibdi a men bechora qachongacha yuvaman men ham menga olib bering yangisidan deb desa e bo'ldi qil desam menga olib bering qachongacha qiynalaman deb shunaqa takrorlaydi shunda u kishi aytadiki e bo'ldi qil deb boshiga yostiq yopib qo'ygan ekanda e bo'ldi qil uningni o'chir qachongacha doim mingir mingir qilaverasan deganda ya'ni shu yerda aytayotgan muallif qarang oddiy bir qiyos keltiryapti-da 1400 yil oldin Oysha roziyallohu anhuni gapini ham eshitganida deydi farishtalar Ana bugungi kunda 1400 yil o'tgandan keyin bu oyshani gapini ham eshitdi dedi. Endi farqlab oling deyapsiz, u holatni bu holatda. Ya'ni hozirgi holatda shunaqa o'qib qolganda, biz o'zimiz hayotimiz oziz ham shunaqa o'qigan. Alhamdulillah endi mujohidlar orasida bu holat uncha yuz bermaydi, alhamdulillah kami, lekin shu mujohidlar ayollarga ham o'zi shunchalik sabr yashayapti shu yerlarda. Endi baribir yana ham ularni ogohlantiramizki, sizlarga inshaalloh jannat, jannat. Endi bu dunyoga havas qilib qolmanglar. E, bu dunyoga havaslik ketmasin yoki dunyo ahlini uylariga havaslik ketib qolmasin. Endi shu me'yorida turinglar, endi dunyoga muhabbatni qo'ymanglar. Demak, xulosa shuki, dabdabali hayotni yuz kirish kerak. Mujohid erkak va ayol. Shundan keyin jihodga doim insonda nima bo'lib turar ekan? Rag'bat bo'lib turar ekan. www.sodiqlar.info